50 languages. 43 43. ที่สวนสัตว์ Al zoo. สวนสัตว์อยู่ที่นั่น El zoològic és allà. ยีราฟอยู่ตรงนั้น Les girafes són allà. หมีอยู่ที่ไหน On són els ossos? ช้างอยู่ที่ไหน On són els elefants? งูอยู่ที่ไหน On són les serps? สิงโตอยู่ที่ไหน On són els lleons? ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป Tinc una càmera de fotos. ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย També tinc una càmera de vídeo. ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน On puc trobar piles? นกเพนกวินอยู่ที่ไหน On són els pingüins? จิงโจ้อยู่ที่ไหน On són els cangurs? แรดอยู่ที่ไหน On es troben els rinocerons? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน On són els lavabos? มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น Hi ha un cafè allà. มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น Hi ha un restaurant allà. อูดอยู่ที่ไหน On són els camells? กอริลลาและม้าลายอยู่ที่ไหน On són els goril·les i les zebres? เสือและจระเข้อยู่ที่ไหน On són els tigres i els cocodrils?